він мав зносини або його так чи інше знали з усіма видатними представниками відповідних дисциплін свого часу з поетами, вченими. На цьому полі своєї діяльності стає особисто відомим царям Павлові І та Олександрові І. Він мав дуже велику для свого часу бібліотеку із різних галузів знання, особливо ж з історії та літератури. володів збіркою старовинних рукописів у кількості 290 примірників, крім архівних документів. Крім всього цього, назбирав чимало кількість речей старовинного срібла, особливо речей філігранного майстерства. Очевидячки, він не лише цікавився, але й непогано знав для свого часу історію, прізвища, факти, події. Ознайомлений був із відомими вченому світові літописами. Взагалі, між аматорами був людина тямуща, не рівня Бардіну. Ця коротенька характеристика Сулакадзева – подається нами на підставі тих даних, що ми їх маємо в паперах Сулакадзева та його дружини Софії, родженої Шредер, що потім вийшла заміж після смерти Сулакадзева за охвіцера російських військ фон Гоч. Далі з каталога власної бібліотеки Сулакадзева. З опису самих прирідких рукописів та пояснень до них. З копій з руничних або славеноруничних написів на деяких речах та рукописях, з опису збірки срібла, до яких додані рисунки самих речей і інших паперів. Всі зазначені матеріали, що повніше та яскравіше освітлюють діяльність цього видатного аматора підробщика старовинних пам'яток письменства являються цінним додатком до тих матеріалів, які були відомі Пипіну. В сучасний мент з 1906 року вони переховуються в нашій збірці, куди перейшли від Ніустроєва, консерватора Ермітажу, сина відомого бібліографа Ніустроєва. У каталозі бібліотеки перераховано 1438 видань російських, 15 рукописів на пергамені, 22 свитки. Крім того, більше як 500 свитків зазначено загальною кількістю, 198 книжок французьких, 9 польських, 1 жидівська, 3 грецьких, 1 арабська, 1 китайська, одна калмуцька, рукописна, одна шведська, 76 латинських, одна гешпанська, 6 італійських плюс 2 рукописних, 13 англійських, 7 голландських, 2 польських та 212 німецьких. Зазначені книжки описані самим Солокадзевим – по всім правилам тогочасної бібліографічної дисципліни, себто виписана повна назва, зазначено місце видання, його рік, скрізь проставлено розміри і виставлена ціна кожної книжки. Оцінено книжки здебільшого одиницями карбованців, але часто й десятками. Порівнюючи мало оцінених сотнями. З таких, між іншим, частина 1339, книжка в Певческая, называемая Крюковая 1146 літа. Це, мабуть, рукописна, нотна, цілком природньо пізнього часу, оцінена в 100 карбованців. Далі, в 50 карбованців оцінена книжка частина. 1324 Ведомості о воєнних і іних ділах, достойных знания и памяти, случившихся в московском государстве и по иных окрестных